9413-fatvo. Endigina balog'atga yetgan qizning qazo ro'zasi. Savol: 16 yoshli qiz 13 yoshida hayz ko'rganini, lekin o'sha yili Ramazon ro'zasidan faqat 7 kun tutib, qolgan kunlarini tutmaganini xabar beradi. Ota-onasi uni mukallaf emas deb o'ylab, ya'ni hayz ko'ra boshlaganini bilmaganliklari sababli unga bosim o'tkazishmagan. Savol yo'llovchi singlimiz ro'za tutmagan kunlarining qazosini o'taydimi yoki yo'qmi? Maslahat bering. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Siz har qanday holatda ham ro'za tutishingiz kerak. Modomiki balog'atga yetgan ekansiz. Qiz bolaning balog'atga yetishi, hayz ko'rish yoki jinsiy a'zolar atrofida tuk chiqishi yoki ehtilom bo'lish yoxud homilador bo'lish bilan sodir bo'ladi. Hayzning kelishi balog'at sabablaridan biridir. Demak siz balog'atga yetgan va mukallafsiz. Ramazon oyi ro'zasini tutishingiz shart. Ramazon oyi ro'zasini tutishingiz shart. Tutmagan oyingizning qazosini har qanday holatda ham o'tashingiz vojib. Sizning zimmangiz faqat qazoni tutish va tavba qilish bilan soqit bo'ladi. Chunki siz og'zingizni ochgan paytingizda mukallaf edingiz. Oilangiz sizga nisbatan beparvolik qilib xato qilgan. Siz yosh bola emassiz. va bu kamchilik uchun tavba qilishingiz kerak. Vallohu a'lam.